ya kuwa wewe ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na kumbuka kuwa Allah ni Mola wako na kumbuka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio muumba wako na anayekuruzuku anayekumiliki anayeendesha mambo yako yote فانت تتوجه حيث وجهك ربك وسيدك basi wewe waelekea anakokuelekeza Mola wako hauna chochote katika mambo yako wewe hauna isipokuwa kusema sami'tu wa ata'tu nimesikia na kutii Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tumwabudu tunatii tunamwabudu katika wakati mahsus aliyotuamrisha hatuna ruhusa ya sisi kubadilisha wakati aliyotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala bali mja siku zote anajikumbusha khalaqtani wa ana abduk umeniumba ya rab na mimi ni mja wako والعبد ليس له من امره شيء na mja yeye hana choice mja yeye hana khiari hana chaguo alivyoamrishwa na Mola wake hivyo ndivyo anafaa kufanya alikoelekezwa na Mola wake huko ndiko anakofaa kufuata وهو الذي يأمرهم وينهاهم Allah subhanahu wa ta'ala amrisha anayotaka anakataza anayotaka waja wao hawana sei lao ni kumtii Mola wao subhanahu wa ta'ala فمهما أمر ومهما نهى فليس للعبد في هذا المقام إلا أن يقول سمعت وأطعت maamrisho yake yote na makatazo yake yote mja lake ni kusema nimesikia na nimetii kwa hivyo shekha anasema darsa hii funzo hili somo hili la ubudia la mtu kujihisi ya kuwa yeye ni mja wa Allah na Allah ni Mola wake ananyenyekea anatii amri zake anajiweka mbali na makatazo yake yafaa funzo hili lisikupite katika mwezi huu wa Ramadhani Mwezi huu Ramadhan ambao tunafunga Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha kufunga mchana wake na kujiepusha na vyakula, vinywaji na vingine vyote vya shahwa mja hana hana budi isipokuwa kusema sami'tu wa ata'tu nimesikia na kutii na inapofika siku ya Eid يوم آخر يوم العيد يقال لك في هذا اليوم لا يجوز لك أن تصوم inafika siku ya Eid na waambiwa leo haufai kufunga leo ni siku ya kula na kunywa na kumtaja Allah hauna budi isipokuwa kutii mwezi mzima uliambiwa haufai kukula mchana haufai kunywa mchana na leo imefika siku ya Eid unaambiwa <clears throat> haufai kufunga kwa hivyo mja lake ni sami'tu wa ata'tu nimesikia na kutii ya rabb kwa hivyo lau qudira annahu qila laka lau tukikadiria tukiassume ya kuwa mwanadamu au muislamu ameamrishwa na Allah na kuambiwa sum fil layli funga wakati wa usiku waftur fil nahar na ufungue mchana usifunge فانه ليس لك من نفسك شيء الا ان تقول hauna budi wewe isipokuwa kumwambia Allah sami'tu wa ata'tu nimesikia na kutii ya rab idhan nahnu ibadun lillah sisi ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wal'illatu fi hadhihi al'ibada inma hiya amru Allah subhanahu wa ta'ala wama nahnu illa ibaduhu sisi ni waja wake Allah Allah ametuamrisha na hatuna budi isipokuwa kuwa kama watumwa wake kuwa kama servants wake anavyosema ndivyo tunavyofanya anayoyakataza ndiyo ndiyo tunajiweka mbali nayo Allahu khalaqana wa nahnu ibaduhu Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na sisi ni waja wake kwa hivyo siku zote kumbuka khalaqtani wa ana abduk umeniumba ya Allah na mimi ni mja wako la haula li wala quwwata illa bik mimi sina nguvu wala hila isipokuwa kupitia wewe kwa hivyo katika mwezi huu wa Ramadhan tukumbuke kumnyenyekea Allah tukumbuke kuwa sisi ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala sisi ni servants wa Allah subhanahu wa ta'ala na ikiwa sisi ni watumwa wake ikiwa sisi ni watumishi wake ikiwa sisi ni waja wake basi hatuna budi isipokuwa kusikiza kwa makini na kufanya kwa na kufanya kwa upesi na kujiweka mbali na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tupatie tawfik wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum عليكم ورحمة الله وبركاته